Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi jema'in Amma ba'd Pada sore hari ini kembali kita Masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam majelis kajian rutin muslimah Yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Ahmad MZ Hafidahullah yakni dengan mengambil kitab nasihati lin nisa.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 2 atau 3 الأخير Akhir Rabiul Tsani 1438 Hijriah Allah masih berkenan memberi kita beragam nikmat dan karunia-Nya di antaranya di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan dan di uh, Masjid Pogong Raya ini dan sekitarnya cuaca sangat cerah. Maka kita bersyukur masih bisa berkumpul bersama insyaallah taala bersama-sama untuk mendengarkan nasihat disampaikan oleh penulis kitab Nasihatil Nisa mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat sebagai bentuk syukur kita dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Baik, kita lanjut bacaan kita dari kitab Nasihatil Nisa terakhir sampai halaman 40 ya. Masih bab An-Namimah tentang adu domba, tentang eh, provokasi dengan niat untuk merusak. Dan kalau kita lihat di masyarakat akhir-akhir ini betapa provokasi luar biasa khususnya untuk memecah belah umat Islam maka hendaknya kita berhati-hati dan ini bagian dari uh, dosa besar berkaitan dengan ayat-ayat yang berisi ancaman maka ada sebagian yang berlebihan yang memahami bahawa pelaku dosa besar itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya namun perlu juga kita pahami bahwasanya agama tidak hanya diambil dari satu dalil tetapi agama diambil dari dalil secara keseluruhan wad la yu'khadhu min dalilin wahid agama ini tidak hanya dipahami dari satu dalil saja wa innama yu'khadhu min jami'i jawanibih tapi dipahami dari keseluruhan dalil yang ada lalu dipahami setelah dikumpulkan kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Udkhulu fissilmi kaffah Masuklah ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan Secara sempurna Walamma akhadatil khawariju binususil wa'id Ketika kaum khawarij yang hanya mementingkan nas atau dalil yang berisi ancaman wa tarakat adillat ar sementara tidak mau mengambil dalil-dalil tentang adanya harapan maka dhallat wa adallat mereka pun menjadi tersesat dan menyesatkan orang lain wa tuwafiquhumul mu'tazilah fil hukmi alaihi fil akhirah dalam hal ini Pemahaman yang dipegang oleh kaum khawarij Sama dengan yang dipegang oleh kaum mu'tazilah Berkaitan dengan orang yang melakukan dosa besar Ditinjau dari fonis hukum yang diberikan kelak di hari kiamat Yaitu pelaku dosa besar itu akan fi annahu yukhalladu finnar akan dikekalkan atau yakhludu finnar kekal di dalam neraka orang khawarij atau orang mu'tazilah sama-sama berpegang bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka meskipun wakhtalafu fit tasmiyah mereka berbeda dalam memberikan status ketika di dunia. Faqalatil khawarij orang-orang khawarij berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu kata mereka nusammihi kafiron disebut kafir oleh orang-orang khawarij jadi di dunia sudah dihukumi difonis kafir bukan Islam lagi sementara itu waqalatil mu'tazilah Kaum Mu'tazilah berpendapat nusammihi fasiqa. Pelaku dosa besar dianggap fasik tapi tidak kafir. Namun hasil akhir ketika di akhirat sama, kekal di dalam neraka. Beda nama satu isi ya, atau satu makna. Waraddu 'ala al-Mu'tazilah. Bagaimana kita membantah pendapat kaum Mu'tazilah yang sesat lagi menyesatkan ini? anna Allah yaqul Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi khalaqakum Dialah Allah yang telah menciptakan kalian faminkum kafir di antara kalian ada yang kafir wa minkum mu'min dan di antara kalian ada yang mukmin faj'ala an-nasa qismain Allah menjadikan umat manusia ini dalam dua golongan imma kafirun atau mukmin. Hanya ada dua pilihan, kafir atau mukmin. Walam yuqassim hum ila salasati aqsam. Allah tidak membagi umat manusia ini menjadi tiga golongan. Fa na'udzu billahi minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah dari kerugian dan dari ketersesatan. Jadi kalau kita perhatikan kaum Mu'tazilah itu membagi umat menjadi tiga mukmin, kafir dan yang ketiga baina-baina tidak jelas bukan mukmin, bukan kafir di dunia tetapi di akhirat sama dikelompokkan orang yang kekal di dalam neraka ini kata mereka dan ini pembagian yang tentu tidak ada dalilnya lakin ahlu sunnati الذين زكاهم الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Di sisi lain ahlu sunnati wal jamaah Yaitu orang-orang yang telah di Rekomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat wasat itu umat pilihan umat yang pas litakunu syuhada'a ala nas agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia demikian pula agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi bagi kalian wal wasat al khiyar umatan wasata yaitu umat pilihan fahum yajma'una bainal adillah yaitu golongan yang mengumpulkan seluruh dalil yang ada sebagaimana tadi udkhulu fis silmi kafah memasuki agama Islam ini dengan keseluruhan tidak sepotong-sepotong tidak ambil dalil yang satu meninggalkan dalil yang lain tidak ambil sesuai dengan selera masing-masing tidak keseluruhan digabung dipahami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ahlu sunnati wal jamaah fayakhafuna alal musii min al azab. Kalau ada orang berbuat dosa besar, tentu ahlu sunnah khawatir bahwa orang itu akan mendapatkan azab, mendapatkan ancaman sanksi. Sebaliknya wayarjuna lil muhsin al jannah. Kalau ada orang berlaku kebaikan, maka dia berharap ahlu sunnah berharap bahwa dia akan mendapatkan surga. Walil mazid fi hadhihi al lebih jauh tentang persoalan ini silakan raji'i dibaca pada referensi kitab Syarhil Aqidah At-Tahawiyah Syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 316 fama ba'daha dan seterusnya. Kembali kita kepada tema yaitu an-namimah, provokasi atau adu domba. Fa mas'alatun namimati mas'alatun khatirah. Adu domba, provokasi adalah persoalan yang sangat-sangat berbahaya. Tufsidu baina sadiqain. Bahkan bisa merusak hubungan dua sahabat. Bukan hanya dua orang yang kenal biasa tidak dua sahabat bainar rawabit alqawiyah bahkan bisa mengurai mencerai-beraikan memisahkan dua ikatan yang sangat kuat sebelumnya la tas'a bainas sahibain namimatan jangan biarkan ada adu domba di antara dua sahabat fali ajliha yatabaghadul khillan dengan sebab adu domba dua orang kekasih akan bisa saling membenci fahiya min sya'nihal ifsadu wal adawah namimah itu hakikatnya adalah perbuatan merusak dan permusuhan wa qad nahallahu 'anil ifsad padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan yang merusak faqala Allah berfirman wala ta'thaw fil ardi mufsidin dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi wal mufsidu la yuhibbuhullah selain perbuatan melakukan kerusakan dilarang oleh Allah Allah pun tidak mencintai tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan qala ta'ala Allah berfirman wala tabghil fasada fil ard dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi Inna Allah la yuhibbul mufsidin sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan bal qad amara Allah bil islah sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umat manusia supaya melakukan perbaikan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian وقال Allah juga berfirman wa in ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu jika ada dua kelompok orang-orang yang beriman itu berperang bermusuhan fa aslihu bainahuma maka damaikan perbaikilah hubungan di antara mereka berdua وقال begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala la khaira fi kathir min najwahum tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan rahasia di antara mereka illa kecuali man amara bi sadaqatin orang yang menyuruh supaya melakukan sedekah atau ma'rufin atau perbuatan baik atau islahin bainan bainan nas atau menyuruh orang melakukan perbaikan di antara umat manusia wa man yaf'al dhalika btigha'a mardatillah barang siapa melakukan perbuatan baik itu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala fasawfa nu'tihi ajran 'azima sungguh kami kata Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang sangat agung wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul di sisi lain rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda kama fi sunan abi dawud sebagaimana tersebut dalam kitab Sunan Abi Dawud min hadis Abi Darda dari hadis sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ala ukhbirukum bi afdali maaf bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah maukah kalian aku beritahu orang yang lebih utama daripada orang yang bisa melakukan ibadah puasa, salat dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau wahai baginda Rasul. Qal Beliau bersabda islahu dzatil bain memperbaiki hubungan dua orang yang sedang berselisih. Melakukan perdamaian. Wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Mengapa? ketahuilah bahwasanya kerusakan permusuhan eh, perceraian di antara dua orang itu al-haliqah adalah yang menghabisi atau yang membinasakan wal hadis sahihun kama fi sahih al-musnad hadis ini sahih sebagaimana tersebut dalam kitab as-sahihul musnad wal haliqatu al-khaslatul lati min sya'niha an tahliq al-haliqah dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fasadu dhatil bain al-haliqah merusak hubungan dua orang itu al-haliqah yang mencukur habis yang menggunduli apa artinya yaitu satu sifat yang bisa menghabisi ai tahlik wa tastasilid din wa tastasiluddin kalau kita gundul orang mencukur habiskan sampai habis. Begitu pula ini perbuatan merusak bisa membinasakan, bisa mencukur habis sampai ke akar-akarnya. Bersih ya, habis. Jadi agama ini bisa habis, bisa rusak disebabkan oleh perbuatan kerusakan di antara dua orang yang dibiarkan, tidak didamaikan. Kama yastasilu Musa asy sebagaimana pisau cukur itu bisa menggunduli rambut kita sampai bersih. Demikian berbahayanya perbuatan namimah yang merusak dan membuat permusuhan di antara umat ini. Wakila ada juga yang memahami bahwa al-haliqah hiya qati'atur rahim wa tazalum kama fi nihaya. Ini termasuk memutus hubungan kekeluargaan silaturahim atau perbuatan saling mendolimi وَمْتَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ إِبَدِهِ إِذْ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yaitu membuat hati mereka bersatu membuat hati mereka lembut فَقَالَ Allah berfirman wadhkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian id kuntum a'da'an ketika dahulu kalian saling bermusuhan fa'allafa baina qulubikum kemudian Allah melembutkan hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kemudian kalian menjadi saling bersaudara disebabkan nikmat dari Allah tersebut wa kuntum ala syafa hufratin minan nari dulu kalian berada di pinggir atau di tepi jurang neraka fa anqadakum minha lalu Allah menyelamatkan kalian darinya kadzalika yubayyinullahu lakum ayati demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian la'allakum tahtadun agar kalian menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk wa qala ta'ala begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin dialah Allah yang menguatkan dan menolong kamu dengan pertolongannya dan dengan keberadaan kaum orang yang beriman wa allafa baina qulubihim dan Allah melembutkan hati di antara mereka law anfaqta ma fil ardi jami'an seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini Ma ma'allafta baina qulubihim kamu tidak akan bisa mendamaikan mengakurkan melembutkan hati mereka walakin Allah allafa bainahum tapi sesungguhnya Allah lah yang melembutkan mendamaikan mempersaudarakan hati mereka innahu azizun hakim sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana wa suari suwaris fi ibsadil ilaqah di depan sudah kita sampaikan Sudah kita bacakan Pengertian namimah Dan bahaya namimah Maka Paragraf berikut ini Menyebutkan Di antara bentuk-bentuk Usaha merusak hubungan Yaitu Ifsadul mar'ati an zawjiha Maaf, ala zawjiha Merusak hubungan seorang wanita hubungan seorang wanita dengan suaminya atau sebaliknya merusak hubungan suami dengan istrinya dan ini banyak terjadi bagaimana syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia berusaha untuk menceraikan dua pasangan merusak hubungan keharmonisan rumah tangga Rawa Abu Dawud an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka sungguh dia bukan golongan kami. Wa isnaduhu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Jadi khabbaba membuat hubungan mereka tidak harmonis. Contoh misalnya A mempunyai istri B, lalu datang pihak ketiga C ya, memprovokasi si B, mungkin dia seorang wanita, memberikan provokasi kepada si B. Ah, ngapain kamu punya suami si A? Memang sih orangnya baik, tapi kan miskin. Rambutnya kriwil, kulitnya hitam pendek lagi kecil lagi hidungnya pesek ah nggak menarik soleh soleh sih baik baik tapi sekarang ini nggak gaul kalau seperti itu ya misalnya cari tuh yang lain tuh gagah kamu kan cantik kamu kan anak orang kaya kamu kan terpelajar kamu kan gaul ya misalnya begitu itu sih dia oh masya Allah gaul maco pekerjaan oke okay, profesi oke okay, masya Allah ya dikit-dikit kurang baik tidak apa-apa Misalnya begitu. Terpengaruhlah mungkin lihat tidak langsung ke dia, lang ke orang tuanya atau ke mertuanya. Ini seperti itu. Man khabbaba zaujatan mri'in falaysa minna. Agar dia menikah dengan mungkin saudara dia, dia wanita, nikahlah dengan saudara saya. Kan nanti bisa diperbaiki begini begitu. Ini contoh. Atau kalau enggak sebaliknya, kalau ini wanita memprovokasi seorang wanita agar dia pisah dengan suaminya, supaya menikah dengan laki-laki lain. Bisa jadi ini laki-laki yang merayu langsung. Seorang wanita ketika sudah menjadi istri laki-laki atau orang lain, tentu dia haram baginya, tidak boleh. Nah, mungkin dia merayu, apalagi sekarang ini lewat media sosial luar biasa. Kadang tidak pernah kenal sebelumnya, belum pernah ketemu, tapi mungkin nyelonong saja, ya, uh, asal saja asal kirim mungkin atau apa begitu kuda-kuda eh, uh, ya atau apa eh kemudian ditanggapi hati-hati mungkin kirim fotonya lalu profilnya oh masya Allah menarik bisa jadi daripada kamu kawin sama laki-laki seperti ini sama saya aja misalnya begitu nah ini tidak boleh ini termasuk apa merusak hubungan suami istri dan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna. Barang siapa merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka bukan dari golongan kami. Fal wajibu huwa sa'yu fil islahi bainal muslimin wa laysa fi ifsadihim. Kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang beriman senantiasa berusaha untuk memperbaiki hubungan umat Islam, memperbaiki kaum muslimin Bagaimana hubungan mereka? Bukan sebaliknya melakukan kerusakan. Kalau sudah terjalin baik, jaga. Kalau belum, diusahakan menjadi baik. Begitu. Jangan sebaliknya. Apalagi akhir-akhir ini, hati-hati banyak provokator yang memang punya tendensi tertentu untuk memecah belah umat Islam. Wa qauluhu falaysa minna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari falaysa minna bukan dari golongan kami fiha tafsilun perlu dirinci dalam hal ini. Zakarahul Hafidhu fi Fathil Bari Rincian ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika beliau mensyarah hadis nomor 5600 maaf 5063 faqala kata beliau qauluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaisa minni bukan dari golongan aku dari golonganku إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى فليس مني أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة jadi apabila uh, <clears throat> apa namanya Eh, penjelasannya itu, contohnya itu uh, sekedar sebagai penafsiran maka diberi udur bagi pelakunya. Maka artinya falaisa minni adalah bukan berada di atas ajaran atau jalanku. Wala yalzamu an yakhruja 'anil millah. Bukan berarti ya keluar dari agama Islam. Kalimat falaisa minna atau falaisa minni bukan berarti kemudian dia keluar atau murtad atau kafir tidak tetapi tidak berada di atas ajaran sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana i'radan wa tanaqqusan yufdi ila i'tiqadin arjahiyyati 'amalihi famakna falaysa minni ay laysa 'ala millati itu tadi ya kalau dia menakwilkan, memahaminya demikian. Tetapi kalau kemudian dia melakukannya tadi, merusak tadi, dia melakukan ini, merusak hubungan itu dengan ya karena ada subhat, karena ada dalil, mungkin maksud dia begini begitu, maka tidak dianggap dia keluar dari agama Islam. Tetapi kalau dia melakukan hal itu ya sebagai bentuk pengingkaran sebagai bentuk uh, uh, ketidakterimaan terhadap hadis ini dan sampai meyakini bahwa itu boleh maka fa makna falaisa minni bukan dari golonganku artinya ai laisa ala millati bukan di atas akidah agamaku li'anna i'tiqada dzalika naw'un minal kufur karena meyakini seperti itu termasuk salah satu jenis kekufuran artinya membolehkan ya perbuatan tadi wa qala 'inda rakam hadis ketika beliau menjelaskan hadis nomor 7070 al awla 'inda katsirin minas salaf lantas bagaimana pendapat yang lebih utama menurut kebanyakan ulama salaf itlaqul lafzil khabar min ghairi ta'arudin li ta'wili membiarkan kalimat falaisa minna falaisa minni bukan dari golonganku biarkan begitu saja tidak perlu ditakwil liyakuna ablagha fi zajr agar lebih mantap dalam memberikan peringatan kepada orang yang berani melakukannya wa kana Sufyan ibn Uyainah yunkiru ala man yusrifu yusarrifu ala zahirihi Sufyan ibn Uyainah mengingkari orang yang memahami makna tadi laisa minni atau laisa minna mengingkari orang yang memahaminya berbeda dari uh, letter lex. kalimat tersebut wa yara anna al imsaka an ta'wilihi aula lima dzakarnahu dan beliau berpendapat lebih utama untuk tidak kita takwilkan. Biarkan laisa minniya, bukan dari golonganku. Begitu saja. Ini lebih memberikan uh, peringatan yang lebih tegas bagi orang yang mencoba melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar tadi. Karena namimah atau merusak tadi termasuk perbuatan dosa besar. Wa amma tafsirul murji'ah bi anna laisa minna ay laisa mislana. Sementara itu, kaum murji'ah kaum atau orang-orang yang berpaham murji'ah berpendapat kalau laisa minna artinya bukan seperti kami. Kama dzakarahul Imam Ahmad anhum sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad yang beliau nukil dari ucapan mereka kama fi sunnah lil khalal yang disetir atau dinukil di dalam kitab as-sunnah tulisan al-imam al-khalal fa min abtalil batil di antara bentuk kebatilan yang paling batil kekeliruan yang paling besar iz annahu sayakunu man lam yufsid zawjata ahadin yakunu mithla nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa man lam yaghsha kadzalika wa hakadha kata beliau di antara pemahaman yang paling keliru yaitu orang yang merusak hubungan istri seseorang itu kedudukannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan para sahabat beliau begitu pula orang yang uh, berbuat lainnya berbuat dosa yang lainnya disamakan kedudukannya dengan Nabi saw dan para sahabat. Sebagaimana kita ketahui, paham Murji'ah adalah yang mengabaikan perbuatan-perbuatan dosa besar. Artinya pelaku maksiat, orang fasik dinilai keimanannya sama dengan orang yang tidak melakukannya. Dan ini juga perbuatan atau pemahaman yang sangat keliru. Wanzuri radda bin Abi Al-Izz ala hadhihi al Silakan nanti dirujuk bantahan atas pemahaman Murji'ah seperti ini di dalam kitab Syarh atau hawiya, Al-Aqidah atau hawiya yang juga tadi disebutkan untuk membantah pendapat Al-Khawarij atau pendapat Al-Mu'tazilah. Wa'lami anna man namat laki namat alayki. Perlu juga diperhatikan dan kita waspadai orang yang mengadu domba orang lain dengan Anda, nanti memprovokasi Anda dengan menyebutkan kebencian orang lain kepada Anda, itu juga akan menyebutkan kepada orang lain bahwa Anda membenci dia. Namanya provokator begitu. Ketika bertemu Anda, dia mengatakan, "Oi, si fulana itu bilang begini loh sama kamu, benci kamu begini, begini, begini. Membuat Anda terbakar emosi. Sebaliknya, ketika dia bertemu si Fulana, dia akan menyebutkan kejelekan Anda, dia akan memprovokasi si Fulana tadi tentang Anda, sehingga dia pun akan benci kepada Anda. Begitu dia. Ya, jadi kalau ketemu si A, dia memprovokasi ya, tentang si B agar dia benci sama si B. ketika bertemu si B ya dia provokasi agar dia benci sama si A begitu itu namanya orang yang mengadu domba kalau anda menjumpai orang seperti ini wan sahi mangkanat hadhi khaslatuha hendaknya anda sampaikan nasihat kepada tipe-tipe orang yang memiliki sifat karakter atau kebiasaan seperti ini karena memang ada mungkin karena kebiasaan mungkin karena tidak sadar mungkin karena memang sengaja mungkin ikut-ikutan mungkin latah karena mungkin banyak seperti itu maka nasihati birifkin walinin dengan lemah lembut ya dengan kasih sayang wabil adalah hasanah dengan nasihat yang baik diskusi uh, eh, Kalau berbuat baik ada balasan Kalau berbuat jahat dikasih ancaman Ada terhib dan terhib Al-marah talul marah Terus menerus Jangan hanya sekali Karena kalau sudah menjadi karakter Kebiasaan Sifatnya sulit Harus selalu ya, Diobati Selalu diterapi Kalau hanya sekali Ya mental Fa'illam tanzajir fahadhiri akhwatika minha. Nah, kalau Anda menjumpai tipe orang yang suka mengadu domba, Anda berusaha untuk menasihatinya, terus menerus, mungkin diterapi, dikasih tahu, dikasih tergib, dikasih terhib. Dalam uh, batasan yang secara umum mestinya bisa uh, manjur, bisa sembuh, kok tidak? Atau ada indikasi dia memang tidak mau sembuh? Tidak mau ubah menjadi baik maka fahadhiri akhawatika minha tahapan kedua hendaknya anda memberikan peringatan kepada saudara-saudara kita yang lain akan bahaya si fulana eh hati-hati si fulana ini suka adu domba loh. hati-hati si A ini suka ya mengadukan ini dan itu suka provokasi nah jadi begitu caranya sehingga orang lain tidak akan terkena Eh, bahaya dia tidak menjadi korbannya karena anda surah paham hati-hati dengan fulana karena dia suka provokasi begitu wajidani bi mujalasatiha dan jauhi dia jangan suka bareng jangan suka bersama dia jangan suka ngobrol sama dia jangan bersahabat dengan dia jauhi dia li'anna Allah azza wa jalla yaqul karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum jika kamu melihat orang-orang yang suka membicarakan ayat-ayat kami menjelek-jelekkan bicara tidak baik tentang Islam tentang Al-Qur'an tentang hadis pokoknya menghina mencela ya apa kata Allah fa'arid 'anhum tinggalkan majlis itu hatta yakhudu fi haditsin ghairi sampai mereka melakukan pembicaraan yang baik. Waqad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibah wa namimah. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ghibah dan namimah. Ghibah sudah kita bicarakan sebelum namimah. Yaitu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita tanpa diketahui saudara kita itu namanya riba kalau namimah menyampaikan sesuatu dengan tujuan untuk merusak ya ahuma mutaghayyiran amutaradifan mutaradifat dua istilah ini sama atau beda jadi antara ghibah dan namimah itu beda atau dia hanya sinonim saja sama hakikatnya Walladhi rajjahahu al-hafidh Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Anna bainahuma taghayura Antara ghibah dan namimah ada perbedaan Wa anna bainahuma umuman wa khususan wajahiyan Dan keduanya ada sisi khusus dan umumnya wadzalika li anna namimah karena adu domba atau namimah itu naqlu hali shakhsi li ghairihi ala jihatil ifsadi bi ghairi ridahu sawa'un kana bi ilmihi aw bi am bi ghairi ilmi namimah alasannya adalah karena namimah itu menyampaikan berita tentang seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Ya. Dan tentu tanpa diketahui dan dirido, eh, tanpa diridhoi oleh orang tersebut. Baik diketahui maupun tidak. <clears throat> Sementara itu ghibah adalah zikruhu fi ghaibatihi bima la yurdih. Menyebut tentang seseorang yang tidak ia sukai. Dalam hal ini namimah mempunyai perbedaan yaitu famtazatin namimatu biqasdil ifsad. Kalau namimah itu salah satu cirinya atau bedanya yaitu dilakukan untuk tujuan merusak atau melakukan kerusakan hubungan di antara dua pihak tersebut wala yushtaratu dzalika fil ghibah sementara kalau ghibah itu tidak harus ada tujuan merusak sekedar menyampaikan keburukan yang tidak ia sukai itu namanya ghibah tapi kalau ada unsur upaya untuk membuat kerusakan hubungan maka itu baru namimah sementara itu wamtazatil ghibah ciri khusus ghibah bikauniha fi ghibatil maqul fi yaitu kondisinya tidak diketahui oleh orang yang dibicarakan. Sementara washtarokata fima ada dalika. Adapun sisi yang lainnya mereka sama-sama ya e, mempunyai sifat yang sama. Wa min ulama man yashtaritu fil ghiba an yakuna al maqulu fihi ghaiban. Wallahu a'lam. Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa ghibah itu disebut ghibah dengan syarat apabila orang yang disebutkan kejelekannya itu memang gaib atau tidak diketahui. Wallahu a'lam. وقد ذكر الله maaf وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الله الوهاب Ibni Abdul Wahab rahimahullahu baban eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid beliau membuat satu bab yaitu bab bayan bayani syai'in min anwa'is sihir penjelasan tentang salah satu jenis sihir salah satu jenis sihir Wa min dimnin adillati allati zakaraha dan salah satu dalil yang beliau sebutkan adalah marawahu muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Mas'ud dari sahabat Abu Ibnu Mas'ud qal beliau berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ala hal unabbiukum mal ahd Malatuh. maukah kalian aku beritahu apa itu al adhu maka beliau menyatakan hiyan namimatu itulah mah adu domba al qalatu bainan nas yaitu uh, mengadu domba di antara umat manusia Kalau syarih kitab tauhid pensyarah kitab tauhid syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala menyatakan Zakara Ibnu Abdul Bar an Yahya Ibni Abi Katsir qal yufsidu an-namam wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sanatin Orang yang melakukan adu domba dan orang-orang yang berdusta itu bisa melakukan kerusakan dalam sekejap saja. Yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir meskipun ia lakukan selama satu tahun. Artinya apa? Bahaya orang yang melakukan adu domba pendusta ini lebih besar daripada sihir. Padahal kita ketahui bahwa sihir ini hukumnya kufur. Waqala Abu Al-Khattab fi Uyunil Masail dalam kitab Uyunil Masail wa min as-sihri termasuk sihir adalah as-sa'yu bin namimati wal ifsadu bainan nas termasuk perbuatan sihir adalah melakukan adu domba dan kerusakan di tengah-tengah umat ini berkaitan dengan besarnya bahaya dan beratnya bahaya adu domba. Qala fil furu disebutkan dalam kitab al furu. Wa wajhu annahu yuqsadul adha bi kalamihi wa amalihi ala wajh al makri wal hila ashbahu bis sihr. Karena adu domba ini bila ditinjau dari tujuannya yaitu apa? melakukan e, memberikan gangguan, melakukan kerusakan baik dengan ucapan maupun perbuatan dalam bentuk makar dan tipu daya itu mirip dengan perbuatan sihir. Wa hadha yu'rafu bil 'urfi wal 'adah dan ini bisa diketahui dari kebiasaan yang berlaku. Annahu yu'assir wa yantaj ma ya'maluhu sihir. hasilnya persis seperti sihir. Pengaruhnya persis seperti sihir. Pengaruh adu domba ya. Itu sama dengan sihir. Au aksar bahkan bisa jadi lebih besar pengaruhnya, akibatnya. yu'ti hukmahu taswiyatan bainal mutamasilain awil awil mutaqaribain. Maka karena perbuatan adu domba itu hasilnya mirip dengan hasil dari eh, perbuatan sihir atau bahkan lebih berbahaya maka dihukumi sama dengan sihir ya karena adanya kemiripan atau kedekatan lakin yuqalu as-sahiru innama yukfaru liwasfi sihir. namun kalau orang yang melakukan praktek sihir alias tukang sihir itu dianggap kufur karena dia melakukan sihir. Wa huwa amrun khasun dalam hal ini adalah perkara yang khusus. Wa daliluhu khasun dan memiliki dalil yang khusus pula. Wa hadza laisa bisahir sementara namimah namam pengadu domba itu bukan sihir hakikatnya. Inna ma yu'assiru amaluhu ma yu'assiru. Hanya saja perbuatan adu domba ini dampaknya, bahayanya, hasilnya sama dengan yang e, dilakukan oleh tukang sihir, sama dengan perbuatan sihir. Fayu'ti hukmahu sehingga dianggap diberi status hukum yang sama dengan sihir. Illa fi makhtassa min kufur. Kecuali dalam penyebutan istilah pelakunya. Kalau tukang sihir disebut kafir, kalau tukang adu domba tidak serta merta disebut kafir meskipun hasilnya mirip bahkan sama wa adamu qabulit taubah dan pelaku sihir itu dicap kafir dan tidak diterima taubatnya sementara pengadu domba tidak dicap sebagai kafir dan masih diterima taubatnya tentu saja demikian secara ringkas disebutkan dalam kitab al-furu' wabihi yadhar dan dengan penjelasan ini tampaklah jelaslah mutabaqatul hadis literjemah ya tampaklah jelaslah adanya hubungan keterkaitan antara hadis yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab tauhid yaitu tentang al-adhu yaitu namimah tadi dengan bab yang beliau sebut di awal judul bab yaitu bab bayani syai'in min anwa'is sihr. Penjelasan tentang salah satu ya bentuk sihir. Yaitu apa? An-namimah. Ya, an-namimah. Jadi ditinjau dari hasil ditinjau dari uh, buah dari perbuatan namimah itu mirip dengan sihir meskipun status hukum perbuatan dan pelakunya berbeda. Demikian yang bisa kita baca sore hari ini yaitu tentang an-namimah dan ini di antara penyakit-penyakit lisan yang diperingatkan uh, oleh penulis tentu saja berdasarkan Al-Qur'an dan hadis agar kita jauhi karena ini termasuk perbuatan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga perbuatan merusak di tengah-tengah umat yang sangat-sangat berbahaya maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala bentuk dosa besar di antaranya adalah uh, perbuatan namimah dengan lisan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas Al-Qur'an was sunnah, ikhlas, tauhid dan uh, itiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan yang harus dilakukan jika menemui seorang yang suka nami ghibah tadi pada poin kedua jelaskan bahwa kita harus memberitahu orang lain bahwa fulana ini suka nami. apakah ini tidak termasuk membuka aib fulana tadi perhatikan salah satu bentuk nasihat ya karena kita sudah menasihati dia jadi pertama kali bukan mentahdir tetapi men memberi nasihat. Ingat, ada nanti mentahdi, memberi nasihat. Kalau kita melihat keburukan, kemaksiatan pada saudara kita, maka langkah yang pertama kali kita ambil adalah memberi nasihat. Kalau diberi nasihat dengan cara yang semaksimal mungkin dan dalam perhitungan kita semestinya dia sudah berubah, kok tidak berubah? Tentu dalam proses yang sudah banyak kita lalui, maka tahap berikutnya adalah mentahdir. Dan nanti kalau tahap mentahdir pun tidak mempan, maka dengan menghajar, menjauhi dia. Dan itu bagian dari nasihat. Ya, bagian dari nasihat. Ibaratnya itu suatu penyakit. Masa penyakit nggak sembuh-sembuh dibiarin saja orang berkeliaran di situ? dikarantina dong. Orang lain diingat hati-hati ada penyakit lo, masa diam saja kita? Kan begitu. Karena penyakit bukan hanya penyakit fisik, penyakit sosial, penyakit masyarakat, apalagi penyakit hati, berbahaya sekali. Kalau diingatkan orang-orang juga masih dikarantina ini orang, dijauhi demikian. Jadi ini bukan termasuk uh, membuka aib, tidak. Tentu melalui proses, tidak langsung, tidak tidak langsung. Sudah tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Bolehnya kita mentahdir seseorang bahkan menghajar tadi disebutkan ya kata beliau perhatikan baik-baik kita ulang bacaannya wa'lami halaman 43 ketahuilah anna man namat laki namat alaik orang yang mengadukan orang lain kepada anda toh nanti akan mengadukan anda kepada orang lain itu wan sahi man kanat hadhihi khaslatuha maka kalau anda menjumpai orang yang punya sifat suka mengadu domba nasihati dia birifqin dengan kasih sayang walinin lemah lembut wa bil mau'izatil hasanah dengan targhib wa tarhib dengan uh, kalau berbuat baik dikasih pahala kalau berbuat jahat diancam siksa dan dosa al marrah talul marrah perhatikan ini terus menerus terus menerus bukan hanya sekali bukan hanya dua kali terus sampai batas yang kira-kira menurut pertimbangan kita sudah bisa berubah kok tidak berubah fa illam tanzajir nah ini dia kalau tidak mau berubah fahadziri akhwatika minha ah, maaf akhwatiki minha peringatkan dia ya beritahu saudara anda yang lain hati-hati dari si fulanah ini ya wajtanibi mujalasataha nah kalau tidak pula maka jauhi dia jangan bergaul dengannya ini bagian dari nasihat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masa kita sudah tahu ini orang berbahaya kita diamin saja? Kasihan dong nanti kalau dia ya, memberikan menimpakan kerusakan bahaya itu kepada saudara kita. Sementara saudara kita tidak tahu, sementara kita sudah tahu, masa kita diam saja? Kita kasihan dong sama saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demikian wallahu a'lam bissawab. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit hati seperti iri, tidak sombong, melihat yang lain seterusnya? Yang pertama, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Di antaranya doanya itu. Di antaranya doanya itu. Ya. Jangan sampai ada rasa iri, dengki, hasad benci dalam hati kita kepada orang-orang yang beriman. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kebersihan hati. Kemudian <clears throat> yang kedua, tentu kita beriman kepada takdir. Orang yang beriman kepada takdir dengan benar dengan baik dan semakin sempurna, fa insyaallah taala dia tidak akan ada iri, dengki, sombong. Mengapa? Toh semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada manfaatnya bagi dia, tidak ada manfaatnya bagi orang lain dengan sebab iri, sombong, ya, dan seterusnya. Begitu pula hendaknya dia melihat hasil orang yang berbuat iri, dengki, sombong, bukankah itu diancam? Bukankah itu termasuk dosa besar? Begitu pula hendaknya dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Sering melihat dan membaca sirah nabi, sirah sahabat sehingga pun dia akan terbiasa dengan ya, sikap-sikap ya, yang telah mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali di antaranya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status taubat seorang yang pernah berhasil menceraikan pasangan suami istri? Apakah taubatnya diterima? sementara konsekuensi perbuatannya masih ada hingga saat ini. Catatan orang itu belum sempat minta maaf dan uh, sudah meninggal. Yang meninggal siapa ini? Dan istri sudah meninggal. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, apapun perbuatan dosa itu, Inna allaha dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh perbuatan dosa. Kalau dia beristighfar bertaubat dengan nasuh, taubat yang nasuh. Betul-betul taubat nasuha, maka Allah akan menerima seluruh e, taubat itu. Mengampuni dosanya sebelum mati, sebelum ya Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir sebelum rohnya sampai di tenggorokan ya sebelum matahari terbit dari barat kalau betul memang taubatnya taubah nasuh ini hubungannya dengan Allah adapun dosa dia kekeliruan dia kepada orang lain maka salah satu syarat taubat apabila ada kaitannya dengan hak sesama manusia hendaknya ia ikhlaskan dan ia minta diikhlaskan minta dihalalkan ya berkaitan dengan barangkali dahulu menyakiti mendzalimi saudaranya dan dia belum minta maaf wallahu a'lam bisawab ya itu kaitannya dengan uh, dia besok yang akan dimintai pertanggungjawabannya adapun dengan Allah maka semua dosa akan diampuni selama dia bertaubat yang nasuh kecuali dosa syirik yang dibawa mati jadi syirik yang tidak diampuni adalah syirik yang dibawa mati